บุ๊กทูสี่สิบเอ็ดเอนอินสตีริเดสตที่ไหนออรียนตาเซียสำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนคะคีเย e ูริสติชนีอ u รัต คุณมีแผนที่เมืองให้ดิฉันไหมคะ Ali imate zame kakšen zemljevid m e s t จองโรงแรมที่นี่ได้ไหมคะ Ali je možno tukaj rezervirati hotelsko s o เมืองเก่าอยู่ที่ไหน Kje je stari del m e s t วิหารอยู่ที่ไหน Kje ยส s t o นิ i c a พิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหน Kje ยมูเซ e ซื้อสแตมได้ที่ไหน Kje se l a h k ค kupi znamke? ซื้อดอกไม้ได้ที่ไหน Kje se l a h k ค kupi c v e t l i ซ ซื้อตั๋วได้ที่ไหนคีเลัโคคูปิวซาวนิเซท่าเรืออยู่ที่ไหนคีเยปริสตานิชเตลาดอยู่ที่ไหนคีเยเทอร์จนิเซปราสาทอยู่ที่ไหนคีเยกราต การพาเที่ยวชมเริ่มเมื่อไหร่ Kdaj se začne ogled mesta z vodnikom? การพาเที่ยวชมจบเมื่อไหร่ Kdaj se konča ogled mesta z vodnikom? การพาเที่ยวชมใช้เวลานานเท่าไหร่ Kako dolgo traja ogled mesta? ิฉันต้องการมัคคุเทศที่พูดภาษาเยอรมันรัตบินิมสโกโกวอริชกาวดนิกาดิฉันต้องการมัคคุเทศที่พูดภาษาอิตาเลียนรัตบิอิตาเลียนสโกโกวอริชกาวดนิกาดิฉันต้องการมัคคุเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศสรัตบิฟรานโซสโกโกวอริชกาวดนิกา